Festiwalon. Odcinek pierwszy. Dziewiąty Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Margaret von Trotta była bohaterką retrospektywy podczas festiwalu Dwa Brzegi, a także gościem Grażyny Torbickiej podczas spotkania w Kafe Kocham Kino. Ja chciałam zapytać, dlaczego Róża Luksemburg e, zainteresowała e, panią e, Margaret, bo no jest nawet ten film w czasach, kiedy był realizowany w Polsce, ta postać E, historyczna nie e, cieszyła się e, prawda, sympatią ani jakimkolwiek zaufaniem. Więc dlaczego Margaret von Trotta zdecydowała, że Róża Luksemburg jest tematem film, do filmu? Oh, because she has also a lot to do with German history. She is Polish, but she went uh, and she was already uh, still young. She went to Germany because in this time, uh, the German social, uh, Socialistic Party was the most important. E, Róża Luksemburg oczywiście była Polką, również miała um, dużo wspólnego z historią e, Niemiec. Kiedy pojechała e, do Niemiec, tam działała przy socjalistycznej partii niemieckiej. Yeah, and she wanted to be in the most important to, to, to to work in this party, you know, because the Polish party in this moment were very not so important. And she she uh, married uh, in Switzerland. She married uh, just a, a, a, mariage blanc, know, to to a, a German uh, citizen, uh, just to get the German uh, citizenship, and then to have the right to go to Germany and to to work there. Ponieważ e, partie polskie miały wtedy mniejsze znaczenie niż socjalistyczna, socjalistyczna partia Niemiec, Róż Luksemburg bardzo zależało na tym, aby e, działać właśnie w niej do tego stopnia, że w Szwajcarii zawarła e, papierowe małżeństwo dla uzyskania niemieckiego obywatelstwa z Niemcem, aby wyjechać do Niemiec i działać w partii. No, for I know that, that in, in Poland she was in the time when, when I did the film. He was still very much uh, put, put apart. Nobody wanted, and there was even a theater director in Warsaw uh, who told me why you, you let her not stay in the Landwehr Canal, why you have to put her out. She, she, she merits to be there in the water, not to stay there. So when I asked uh, Daniel Briski to play the part of Leo Joviches, of the comrade of her, he was not so fond of this offer but then he already did uh, another film with Volker Schlöndorf, The Tin Drum, and so we knew each other already, and, and then he accepted to, to, make the, to play the part. But in the end of the film, he understood her, Rosa Luxemburg, and she knew, he, he knew then that it was had nothing to do with the cliches uh, it was running uh, in, in, in Poland. And then he became a real defender, defender defender of, Róża. E, Róża Luksemburg oczywiście nie cieszyła się w Polsce e, popularnością do tego stopnia, że jeden z dyrektorów, e, z dyrektorów teatralnych z Warszawy pytał, e, dlaczego, dlaczego wyciągać ją z resztoka, z miejsca, w którym powinna historycznie e, pozostać. Natomiast to, to podobną reakcję również, z podobną reakcją również E, spotkałam się z, ze strony Daniela Olbrychskiego, który e, grał e, również jedną z głównych ról w tym filmie i na początku był temu dosyć przeciwny, jednak w procesie tworzenia filmu zrozumiał motywacje, które prowadziły do, do stworzenia całości. I to jest ważne, że zrobiłaś ten film, dlatego że my też inaczej w tej chwili jesteśmy <clears throat> w stanie zrozumieć złożoność tamtej historii E, także rozumiem też Daniela Olbryskiego, że jak obejrzał już film, no to, e, to bronił postaci Róży Luksemburg. Ale ciekawa jestem, czy nie rozważałaś e, polskiej aktorki do zagrania e, postaci Róży Luksemburg? Yes, in the beginning I, I, I came here even to, to search for, for a Polish actress. Uh, and I, I asked Wajda and I asked Janusi and they, they told me some names, and uh, but I didn't find an actress who was really looking like like Rosa. And uh, uh, uh one actress even told me she can't do the part because the Polish her Polish public will hate her for that. So hmm. she she didn't accept. Naturalnie na samym początku poszukiwałam aktorki, e, aktorki polskiej, pytałam nawet E, e, Wajdy Izanussiego o potencjalne kandydatki do tworzenia postaci e, Róży Luksemburg, jednak nie znalazłam żadnej, żadnej aktorki, która by odpowiadała jej wyglądem. Jedna, jedna z aktorek powiedziała nawet, że nie zagrałaby w tym filmie, ponieważ zadziałałoby to negatywnie na jej opinię publiczną. Więcej nagrań na www.podcaston.eu.